Ba, ikusten aldugu moduan, e, gobernuak duela urte bat pasa aldatu zen, baina norabideak berdinak daudela, lehenko gobernutik gaur egungo gobernura, e, sistema bera hartzen dute berdina, eta beraz eh, honen e, kontra borrokatzeko ba, kalean egon barko gea. Mm-hmm. Gobernu ezkertiar batek, pez alderdiak segitzen du erreformak egiten, zeirakurketa egiten duzu horren inguruan ba, irakurketa txarra egin, egin daiteke. E, bai, segitzen dute erreforma egiten, eta erreformak egiten dutenean ere, bide berdinean segitzen dute. Erreforma bat egiten alko lukete e, atzera pausoa egiteko abisatu zuten moduan, baina ez segitzen dute e, alde batetik 2010ean salatzen dituzte e, UNPek egiten dituzten reformak, baina gaur egun haiek ere ez dute honen kontra egiten, baizik eta segitzen dute bide berdinean eta urrunago eta eh, txarrago joaten direla. Zonbaitzuk ere aipatzen dute pundu baikor bat edo beste ukan lezakela e, langilei begira erreforma honek, e, labek zer dio? Bai, e, hori da e, dialogo soziala mententzeko. E, noski e, bakarrik pundu negatiboak bali madaude, arriskutsuak hartzen arriskutsuagoa gelditzen dela gobernuarentzat e, jendea atera atera daitekelako beraz e, normala iduritzen zait haiek ere hiru puntuetan nagusi nagusi horietan bat jartzea positiboa eta positibo txiki honekin pasako ditugu dituzte beste beste bi puntu txarrak txarra eta hortan dago trampa, eta hortan dago arriskua. San behar da, puntu baikor hori litzatekela urtean nitz, gizakate batean edo lan kate batean e, e ari denaren zat, edo? Bai, deitzen dutena penibilitatea eta lan zailak direnentzat eta beraz badakigu puntu horiek epe luzera begira begiratu da dela, baina e, lan gile guztiak ez dira okituak izanen sektore batzuk bai, eta logikoa edoritzen zai penibilitatea kontutan hartzea, baina penibilitate horiek zartarako dago. Mm. E, penibilitatea da sortzen dute diru egiteko. Enpresa batzuk hori sortzen dute, penibilitate hori sortzen dute, ba, dirua egiteko. Eta eskatuko dugu langilei penibilitate hori pagatzea bukaeran. Erreforma puntual bat da edo ziklo bat? erabat ziklo bat. Nik uste azken hogei urte hauetan e, erreformak bat besten atzetik e, etortzen direla. 2008an kalean egon ginen hori borrokatzeko, azken erreforma borrokatzeko, baina konturatzen gira hortik hiru urtetara beste bat dagola. Eta hori argi dela, e, ari dira erreforma bat pasatzen, baina hogei, hogei tamar edo berrogei urteetan, egun batetik bestera, erabat desagertzen balin badute gaur egun bizitzen dugun edo ezagutzen dugun elkartasun ekosistema, ba, pentsa daiteke jendeak kalera jungo zela. Beraz, erresago dutela, partzialki egitea, eta azken ugei urte hauetan horrela funtzionatzen dute. 2008an parte bat, 2008an beste bat pasako dute, eta pentsa daiteke datorren urteetan ere, beste zati batzuk galduko dira bidean, eta hori elkartasuneko sistema arte e, desagertu arte eh, horla segituko mm. dute eta guk hori borrokatu beharko dugu. Borroka eguna edo deialdia bentsate eh, deitua da biharko sindikatuak aldiz banatuak zaudete, nolako giroa ikusten da jakinez zakko diren garaian ba jenda gehiago atera zela kalera. Pentsa daiteke jende gutxiago aterako dela, egia da 2000 marrean e, intersindikalak batera e, funtzionatzen zuen, gaur egun eta azken bi urte hauetan sozialistak pasadirinetik intersindikalak ere apurtu da, e, zailagoa izango dela, ala ere guri intersindikaletik kanpo gelditu gira estapenetik eta guk segitu behar du gure lana egiten. Gure lana dela langile guztietara eramaten e, reformaren Eh, alde txarrak zeintzuk diren eta alde honak zeintzuk izan daitekenak momentu honetan reforma guztiak bide berdinean joaten dira e, hor daude erantzuteko arazo finanzioari erantzuteko beraz e, niri ustez eta laben ustez ba, denak batera joan barko genuke baina ez gure bakoitzaren interesak defenditzera baizik eta langileen interesak defenditzera joan barko genuke